Laiškas Titui. Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei maldingumą atitinkančios tiesos pažinimą su amžinojo gyvenimo viltimi. Jį tiesa kalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, o atėjus nustatytam metui apreiškė savo žodį Man patikėta skelbti gelbėtojo Dievo valia. Titui, tikram savo vaikui bendrame tikėjime. Malonė ir ramybė nuo Dievo tėvo ir mūsų gelbėtojo Kristaus Jėzaus. Aš tam palikau tave kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekvienam miestui vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų. Jei kas yra be priekaištų, vieną kartą vedęs, turys tikinčius vaikus, kurie nekaltinami blogų elgesiu ar neklusnumu. Juk vyskupas kaip Dievo reikalų prievaizdas turi būti nepeiktinas, nesavavaliautojas, nekaršta būdis, negirtuoklis, nekivirčius, negopšuolis, bet svetingas, trokštantis gero, santūrus, teisingas, šventas, susitvardas, tvirtai laikasis tikrojo mokymo, kad dėstydamas veiką mokslą sugebėtų ir paraginti, ir atremti priešginas. Mat daugel yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų. Juos reikia nutildyti, nes jie apverčia aukštin kojomis ištisus namus, mokydami kas nedėra, dėl gėdingo pelno. Vienas jų jų pačių pranašas yra pasakęs. Kretiečiai visuomet melagiai, pikti žvėrys, tingūs pilvai. Teisingai paliudita. Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus. Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro, net jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbėsi pažįsta Dievą, o darbais jo įsigina. Jie pasibjaurėtini, maištingi, netikė jokiam geram darbui.